Hayr dinlar tobibon Müslüm kür kitoblarda Kitaplarda nomu qolgan Müslüm kür hayr Gayri dinlar Bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين فتح قلنش قلنشليكدن suqutiga qadar deb nomlangan darslar to'plamini davom ettiramiz. Murobitlar davrida Murobitlar davlati qatoriga qo'shilgandan keyin 500 hijriydan keyingi davrlarda olimlar dinda asli bo'lgan masalalarni qo'yib, insonlarni islohati bilan shug'ullanishligini tark qilib, far'iy bo'lgan masalalar bilan shug'ullanib ketdi. Bu ham darsimizdan olinadigan asosiy xulosa, asosiy foydalardan biri deb o'ylayman. Eshitib turgan birodarlar xulosa olishlarini juda umid qilar edim. Misol uchun mana o'sha davrda Andalusni murobitlar davlatini ichidagi olimlar shug'ullanib turgan narsalardan olimlar munozaraga jamlanishib bu munozarada ko'tarilgan masala namozda qo'lni kindikka qo'yiladimi? kindikni tepasiga qo'yiladimi? Ko'krakka qo'yiladimi yo? Va yana shuningdek munozaralarda asosiy tashlangan masalalardan ishorat sabboba ko'rsatgich barmog'ini ko'tarilishlikda qaysi holatda ko'tariladi? Boshida ko'tariladimi yoki tashahhudni shahodatiga kelganda ko'tariladimi yoki ko'tarilib qimirlatiladimi? shunga o'xshagan masalalar bo'lgan. Sunnatda bor bo'lgan masalalarni zoti haqida gapirmayapmiz, balki muhim bo'lgan masalalar, usul bo'lgan qoidalar, davlatni idora qilishlik, davlatni tashqarisida turgan bu nasroniylar murobitlar davlatiga ko'z tikib qanday qilsak yiqilar ekan deb turgan bir pallada ularga tadbir qilishlikni o'rniga atrofida ma'siyatlar to'lib toshgan vaqtida munozara qilib bu munozaradagi ko'tarilgan masalalar dinda ko'p ham amallar bino qilinmaydigan masalalar bo'lib qolgan. Namozda tashahhudda qo'lni ko'tarib qaysi holatda qilishlik hadislar rivoyat qilingan bo'lsa ham bu hadislar turlikcha bo'lishligi nimaga dalolat qiladi? Turlikcha bo'lishligi bunisini ham qilsa avvalda ko'tarib oxirida tushirsa ham, o'rtada ko'tarib tushirsa ham, qibrlatsa ham dinda ruxsat degan bizga bir ma'noda tushuntiriladi xolos. Ulamolarni so'zini oddiy xalq tushunmasida shunday ko'p munozara bo'lib, bu munozaralar hattoki ilm ahli tushunadigan munozaralarga aylanib oddiy xalq tushunmasida. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar biror bir so'zni gapiradigan bo'lsa, katta sahoba ham, kichkina sahoba ham, oddiysi ham, ziyolisi ham tushunadigan bir qavlni gapirar edi. olimlari shunday kichkina bo'lgan masalalarga juda ko'plab vaqt ajratardi-yu, lekin davlat uzra bo'layotgan jamiyat ichida bo'layotgan kattadan katta musibatga sabab bo'lgan narsalarni qaytarishmas edi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, Andalusda aroq sotilar edi, iste'mol qilinardi, ichilar edi, hattoki aroq korxonalari bor edi. Olimlar qaytarmasdi. Insonlar ustiga qo'yiladigan, solinadigan soliq shunday bir ortiqcha darajada insonlar ustiga qo'yilgan edi, solingan edi. Tijoratchilar do'konlarga, boshqalarga birorta kishi buni qaytarmas edi. Bu soliqlar zakotdan tashqari bo'lgan soliqlar edi. Arab tilida daraib deyiladi. O'sha daraiblar soliqlari insonlarga solinganida haddan tashqari. Viloyatlar valilari, shaharlar valilari xalqlarga zulm qilishligi olimlar gapirmas edi. Raqsga tushishlik ayollar o'rtasida maxfiy emas, balki ochiq raqslar bo'lardi. Biror olim qaytarmas edi. balki ayollar boshi ochiq holatda hijobsiz ko'chalarga chiqishardi. Birortasi qaytarmas edi. Demak, Murovitlar davlatini 500-hijriydan keyingi hazimatga davlat orqaga ketishlikka sabab bo'lgan narsalarni yana sanab o'tamiz. Birinchisi, islomda umumiy ko'rinishi insonlar orasida yo'q bo'lishlik. Umumiy ko'rinishlikdan bu yerda ma'no islomni bir tarafi amalda bo'lib, ikkinchi tarafi yo'q bo'lishlik. Jihad to'xtovsiz davom etib, ikkinchi tarafi insonlarni tarbiya qilishlik, diniy ta'limot berishlik yo'q bo'lishlik. Bu birinchisi. Dunyoga va molga fitnalanishlik. Ko'p gunohlar sodir bo'lishligi olimlarning fikri bir necha masalalargagina qotib qolishligi va o'zlari mujtamodan tashqari bo'lib qolishligi. Olimlar bir necha masalalarga qatib qolgan fikri va mujtamodan, jamiyatdan tashqariga chiqib qolishligi. Olimlarni o'rni mujtamodan tashqariga chiqib qolishlik emas. Jamiyatdan tashqari o'tirib din ta'limotini o'rganishlik emas, balki olimlarning davri, olimlarning o'rni jamiyat bilan birgalikda ish olib borishligi, jamiyatdan tashqariga chiqib olib, ilm o'rganib, jamiyatga mutlaq aloqasizlik bo'lishligi bu olimlarni o'rni emas, olimlarning vazifasi emas. Lekin murabitlar davlatida oxirgi vaqtlarda shunday bo'lib qolgan. Olimlar bir necha masalalar bilan qotib qolgan, bir necha masalalarga mashg'ul bo'lishib muhim bo'lgan masalalar qolib ketgan. Davlatchilik, siyosat, idora Ba'zi bir olimlarga shu to'g'risida gap ochiladigan bo'lsa, davlatchilik, idora, jihad, siyosat, siyosat bu dindan. Biz siyosatga aralashmaymiz deydi. Bu siyosat asli dindan. Agar bir odam din siyosat emas, siyosat din bilan boshqa-boshqa deydigan bo'lsa, ba'zi bir ulamolar kofirga chiqargan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda kanat banu Isroila tasusuhumul anbiya degan hadisni bayon qilgan tasusuhum siyasa, ya'ni Banu Isroilni siyosat qilib boshqarar edi deb Rasululloh sallam hadisni bayon qildi. Ayni siyosat bu dindandir. Agar siyosatni olimlar din boshqaruvini, davlat boshqaruvini qilmaydigan bo'lsa, bu siyosat boshqa taraflarga burilib ketadi. Mana ko'z o'ngimizda ko'rib turganimiz. Siyosatni asli qiyofasini o'ziga olib olib demokratiyani o'ziga tuzum qilib olgan. Ayni bu dindan deb qilayotgan holatlarni mana ko'z o'ngimizda dunyo hamjamiyatida ko'rib turibmiz. Shuning uchun murobitlar davlatida yuqorida sanab o'tgan narsalar ko'p sabab bo'lgan. Bunga qo'shimcha iqtisodiy tanglik shu darajada bo'lganki Andalus uzra murobitlar davlati uzra yomg'ir bir necha yillar yog'may qo'yardi subhanalloh. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Walau anna al qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard." Alloh subhanahu va taolo osmon barakatini yog'dirishlik, osmon barakatlarini ochib yuborishlikni iymon va taqvoga bog'layapti. Agar iymon taqvoli bo'lganlarida edi, qishloqlar ahllari, yer ahllari ularga biz osmon barakatlarini ochib yuborgan bo'lar edik. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Lekin iymon keltirishmadi, taqvo qilishmadi, iymon keltirishlikda kazzoblik qildi. O'sha qilgan kazzobliklari sababli biz ularni azobladik dedi Alloh taolo. Nuh alayhisalom o'z qavmiga aytadi: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يعني قوياكي استغفار قناه لارجة توبة قلشليك الله جة توبة تزرق قلشليك أصمان ننش يكن بركتنا آملة إكالليك بركتنا سبب إكالليك يامغرن سببتس إكالليكنا نوح عليه السلام بو آيات تهم حلقية بيان قلت Shunday ishlar sababli Alloh taolaning manhajidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'lidan uzoqlashishlik omillari murobitlar davlatini dushman ro'barosida turib berishlikdan man qildi. 514-hijriy sanada Qatanda degan jangda nasroniylardan mag'lubiyatga uchradi. Va yana 523-hijriy sanada aytib o'tganimizdek Qulayya jangida nasroniylarda ro'barosida turib berish olmadi. Lekin haqiqatan aytishligimiz kerak, xalqlar orasida, insonlar orasida muslihlar to'g'ri yo'lga yo'llovchi, to'g'ri yo'lga chaqiruvchi kishilar albatta bo'ladi. Murobitlar davlatining ichida ham muslihlar paydo bo'la boshlagan. Chunki holat juda tang holatga kelgan. Abdullah ibn Yasin rahimahulloh 440-yilda faoliyat boshlagan bo'lsa, mana 523-hijriy sanaga keldi. Qarib 80 yil, 85 yil atrofida. Murobitlar davlati cho'qqiga chiqdi. Cho'qqidan omillar sababli yana zoyi bo'lishlikka yuz tuban bo'ldi. Bir Muhammad ibn Tumur degan odam zohir bo'ldi. Andalusda murobitlar davlatining ichida. Muhammad ibn Tumur. Aytib o'tdik, albatta muslihlar vaziyatga to'g'ri baho beradigan vaziyatni o'nglashlikka harakat qilgan muslihlar paydo bo'lishligi muqarrar har bir jamiyatda, musulmon jamiyatda. Murobitlar davlatida ham shunday kishilar zohir bo'lgan. Mana Muhammad ibn Tumur. Bu kishi barbariy qabilalardan bo'lib ba'zilar rivoyat qilishcha bu kishini nasabi arablardan bo'lgan, hattoki ba'zilar Qurayshlardan ham bo'lgan bu kishi deb aytishadi. Lekin rivoyatlarni kuchli bo'lgan to'g'ri rojih bo'lgan tarafi bu kishini Barbari bo'lganligini tasdiq qiladi. Endi Muhammad ibn Tumurt bilan birga bosh ko'tarilgan islohiyat uchun qo'zg'alonga fikringizni qaratamiz. Muhammad ibn Tumurtni islohiyat ishlari o'zgartirishlik manhaji Abdulloh ibn Yasin manhajidan to'liq o'zgacha farq qilardi. Keling, Muhammad ibn Tumurtni isloh ishlari va o'zgartirishlik manhajiga e'tibor qaratamiz. Ya'ni Muhammad ibn Tumurt islohiyat ishlari olib borishligi uchun qo'zg'alon qiladi murobitlar davlatini ichida. Murobitlar davlati aytib o'tdik, oxirgi vaqtlarda avvalgi davridan farqli bo'lib qolgan edi. Muhammad ibn Tumurt Barbari qabilalaridan biri bo'lgan Masmud qabilasida tug'ilgan. Shuning uchun Muhammad ibn Tumurt al-Masmudi deyshadi. Bu kishi 473 hijriy sanada tavallud topib, dindor oilada tug'ilgan. 27 yoshiga kirgunga qadar o'z uyida umr kechirgan. Bu bola juda ilmga haris bo'lgan, ilmni yaxshi ko'rgan, olimlarni yaxshi ko'rgan kishi bo'lgan. O'sha davrda olimlarni ilm olishlik uslubi faqatgina bir joyda emas, balki butun islomiy mamlakatlardan borib tahsil olar edi ko'zga ko'ringan olimlardan. 500-hijriy sanada Muhammad ibn Tumur Qurtubaga safar qiladi. Qurtubada ozgina ilm hosil qilib, bu bilan qanoatlanmasdan Mashriq shaharlariga Iskandariyaga, ya'ni Misrga yo'l oladi. Iskandariyada tahsil olgandan keyin Makka ga o'tadi. Makkada haj qilib, haj qilgandan keyin qolib Makka olimlaridan ilm tahsil qiladi. So'ngra Bag'dodga yo'l oladi. Bag'dodda 10 yil uziliksiz o'sha yerda ilm hosil qiladi. Bag'dodda ko'zga ko'ringan ulamolarning aksaridan tahsil oladi. O'sha davrda Bag'dod juda fitnaga to'lgan bir makon bo'lgan, hattoki ilm yo'lida ham, olimlar orasida ham. Ba'zi ulamolar sunniy olimlar, ba'zi olimlar Shia yo'lida faoliyat qilgan. Ba'zilar bo'lsa Mu'tazili yo'lini tutgan olimlar bo'lgan. Muhammad ibn Tumur bularni hammasidan tahsil oladi. Shia, Mu'tazila, sunni hamma olimlardan. So'ng 10 yildan keyin Shomga safar qiladi. Shomda Abul Hamid al-G'azali rahimahullohni qo'lida tahsil oladi. Shomdan so'ngra Iskandariyaga qaytib, Iskandariyadan o'zini tug'ilib o'sgan ona yurti Mag'ribga qaytib keladi. Ya'ni bu kishi Mag'ribda tug'ilgan, Mag'ribda o'sib ulg'aygan. Mag'ribga qaytib kelgan vaqtida 512-hijriy sana bo'lgan edi. Ya'ni oradan 12 yil vaqt o'tadi. Aytishlaricha Muhammad ibn Tumurt qaytib kelganida ilm sohasida dengiz, dinda ko'zga ko'ringan bir yulduzga aylangan edi. Shu darajada ko'p ilm hosil qilib qaytgan edi. Muhammad ibn Tumurt vataniga qaytib kelayotgan kezlarida Iskandariyada o'zini amru ma'ruf nahi munkar ishini boshlagan edi. Ya'ni dinga da'vat qilishlikni boshlagan edi. Muhammad ibn Tumurda boshqa bu kabi ilmga boy bo'lgan olimlarda bo'lmagan bir fe'l bor edi. Bu fe'l shunday fe'l ediki, munkardan qaytarishligi, amru ma'ruf qilishligida Muhammad ibn Tumur juda qattiq edi. Nihoyat darajada insonlarni munkardan qaytarib juda qattiq tarzda ma'rufga buyurganligidan hattoki nafratlanadigan darajada qilib yuborardi. Inson bir undan amri ma'ruf nahi munkar eshitadigan bo'lsa, inson bu kishini qattiq qaytarib, qattiq buyurganligidan nafratlanib ketadigan darajada qattiq edi. Shu darajada qattiq ma'rufga buyurib, munkardan qaytarganligidan Iskandariyada bu kishini sig'dirmasdan Iskandariyadan chiqarib yuborishgan edi. Iskandariyadan chiqarib yuborishadi. Iskandariyadan chiqqandan keyin Mag'ribga kelgunga qadar o'rtada dengiz bor. Dengizda kemaga minib kelayotgan vaqtida Muhammad ibn Tumurt kemadagilarga amr ma'ruf nahi munkar qiladi. Kemadagilarni aroq ichishlikdan man qiladi. O'sha davrda aroq ichilgan afsuslar bo'lsin. Kemadagilarni aroqdan man qilib qiroat Qur'on, Qur'on o'qishlikka buyuradi. Kemadagilar buni shiddatini ko'rib, nafratlanib dengizga uloqtirib yuboradi. Dengizga uloqtirib yuborgandan keyin haligi Muhammad ibn Tumurt suzib-suzib dengizda qiynalganligini ko'rgandan keyin insonlar buni mag'ribga yetguninggacha ma'rufga buyurib nahiy munkar qilmasdan jim ketsang olamiz degan shart bilan olib hatto mag'ribga yetib oladi. g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf bu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf u ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus, g'ayri dillar tortib olgan, bizni mulkdir Andalus. kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan, 8 asr nurga to'lgan, gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulk durandalus 8 kunda fath bo'lgan, 8 asr nurga to'lgan ishlab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni mulkdur Andalus kitoblardan qoldi. Üsküdar Endelus